necessas disvolvi novain antibioticajoin. Antibioticajoi estas unu el la plei gravai medicinae inventoi. Tamen, pli cae pli da bacterioi disvolvas resistivoin contrau ili. La prescriba practico de multae curacistoi helpas al ili cetio. Pro tio, la monda san organizo postulas la disvolvadon de novai medicamentoi. Per tio eblus savi milionoin da homoi. La monda san organizo nun actualigis sian liston de la plei dangerai bacterioi contra u la existantai medicamentoi ofte malsuccesas la organizo alvocis en Genevo urge investi pli en la disvolvadon de novai antibioticajoi por haltigi la pluan disvastigion de antimicroba resistivo, a mo ro. Lau indicoi de la san organizo, amoro contribuas monscale al circa quin milionoi da mortocasoi en iaro. A parte dangerai estas lautio, infectantoi, kiwi disvastigas en hospitaloi. Oni parolas pri amoro, se microorganismoi ne estas mortigatai, kiel antau vidite, per antimicrobe efica substanzo. Cetiu applico de antibioticajoi, resistivae bacterioi povas travivi cae plue disvastigi. Resistivoi ec estas precipe tie, tie ofte estas applicatae antibioticajoi. En la unua loco de la prioritata listo staras kiel sur la listo el la jaro du la bacterio acineto bacter baumanii. Gi endangerigas en la hospitalo precipe resiste malfortigintain pacientoin. Aput inflamoi de pulmo, gi povas provoci infectoin de vundoi cae de molagioi, de la urin voioi, sepson cae meningiton. Same ple altan prioritaton havas certai enterobacterioi, ciui same aperas en hospitaloi, cae povas iniciati similain infectoin. Nova en la ple alta categorio estas Mycobacterium tuberculosis, quiu estas la cefa infectanto por tuberculoso ja en la jaro 2017 sur mercatigis nau novai antibioticajoi, diras specialisto pri amoro de la Monda San Organizo. Temas tamen ofte pri variajoi de existantai medicamentoi contra kiwi la bacterioi rapide farigias resistivai. Nur mal multai estas crome efficae contra multresistae bacterioi, qui restas reagae contra diversae medicamentoi. La dilemo estas, che productoi contra multresistae bacterioi estas applicatai nur ciel lasta rimedo. Pro tio la mercato estas relative malgranda, cae la instigo por farmaceuticae firmaoi disvolvi ilin estas malgranda. Dua problemo estas la preso de novai medicamentoi. Ili ofte ne estas disponeblai en landoi cun mal alta au mesa viven speso. Tie tamen la problemo de resistivo estas aparte granda. Iom pli malstrecita, estas lau indico de la san organizo la situatio de pseudomonas aeroginosa, quiu same estas hospitala infectanto. La resistivo contra tio, lau plei novae rapportoi iom malaltigis, en tutte la listo amplexas dec quin patogenoin, por kiui novae medicamentoi estas besonatai uno è la plei granda defioi de della san sistema. Estas contrau agi alla ec esto cae disvastigio de mult resistivae infectantoi, diras la Robert Koch Instituto en Berlino.